بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن نشين مجلس na goma نعم مجلس منا بير ونلتافين كنا نعم планировать, что я его тяну. Oku. Akan ya, Nabiar. kenan a majalisinmu na uku ne muka tarar da wannan sunan wannan yankin ko garin ko a jibal haka ne ba to gashi nan wasu 'yan uwa sun samu sun duba a sunan garin aljibal a cikin majamul buldan gashi kawo aljibal jam'u jabal ismu alamin lil bilad ma'rufa yamma istilahil al ajami bil iraq kenan ya tabbata wannan abin da malam ya kawo wancan gurin dama mun ce a duba ba gashi nan wannan sunan gari ne kenan yawwa dama wannan eh, shakku ne eh, ta same mu a wancan lokacin to muna cikin tarjama ko kuma mun karanta tarjama na ibn abi hatim muna magana a kan yadda shi ya yi tsarinsa maratibul jarh wa na ibn abi hatim ko yawwa muna cikin karatu har mun zo kan maratibul talil mun shiga maratibul jarh to lokaci ta yi sai muka tashi قال يجي وقبل أن نذكر الأئمة الذين أضافوا إلى مراتب ابن أبي حاتم أو نقدوها نشير إلى أنه ربما كان الحافظ الخطيب البغدادي أول من تكلم في مراتب الرواة تبعا لما يطلق عليهم من الفاظ wato shi ibn abi hatim da ya rarraba shakanin ko kuma maratib din da ya kawo lafusa akwai wasu wanda suka kara wasu lafuza kan lafuzan da shi ibn abi hatim ya yi shi ne malam yace kafin mu ambata waɗanda suka yi kare ga maratib na ibn abi hatim ko kuma sun yi masa naƙadi za mu yi ishara ga ƙila shi al al baghdadi ahmad bin ali ibn thabit al al baghdadi shine farkon wanda ya magana akan maratib na ruwat din Sabida bin abin da ake musu itlaqi na lafuza lakin na hukta habi bayani arfa'il maratibu alnaha amma shi ya wadatu ne da faɗin a cikin maratib ɗin na ta'dil ne wanne ne suke sama sama farko farko na jarh kuma wanne ne wadda suke ƙasa-ƙasa? dama abu in ya zama na kirki darajat abu na banza kuma darakat ne darakat inna munafiqina fi al asfali minan nar suna kasa su suka fi muni ba yawwa kaga abun haka suke tafiya to shi iye wato ya ambaci a cikin ta'dil wanne ne sama sama ya ambace su a cikin jar kuma wanne ne kasa kasa wadda suka fi muni suka ambaci ya ambace su haka yayi shi khatibul baghdadi kenan shine yace walakinnahu iktafa bi bayani arfa'il maratibi wa adnaha qala yace fa amma aqsamul ibarati kasoshin wato ibara lafuza bil ikhbari an ahwalin ruwati na ba da labari akan yanayin masu riwaya fa arfa'uha an yuqala a ce hujjatun ko kuma thiqatun wa adwanuha wadda take kasa-kasa ita tafi muni kuma gurin jarh an yuqala kadhabun aw saqitun haka alkifaya fi ilmi qawanin riwaya a cikin wannan littafin ne yayi maganan nan haka kenan ishara ne yi? bai yi wasu maratib ba gane wannan ba ce thumma saqa min aqwali al-a'immati ma yubayyinu annahum yaqsiduna wad'a ar-ruwati ala darajatin wa na bimutasawina fil manzilati 'indahum sai ya kwararo daga lafuza na malamai abinda zai bayyana su malaman abin da suke nufi aje masu riwaya ga darajoji ne hmm, ala darajacin walai su bi mutasawi na filman zilata inda a gurinsu darajansu ba to ba daidai take ba a daban-daban suke kama aure da riwayatan libni ma'in kama yadda ya kawo riwaya na ibn ma'in yahya ibn ma'in kenan to bayyana wadda tana bayyana anna la ba'sa wannan lafazin indahu a gurinsa yani biha anna rawiya thiqatun amintacce ne wa da'ifun kalma da'if kuma yani biha anna rawiya saqitul hadisi hadisansa san ba karba Hadisinsa mai muni kenan kaga wannan ibara ko kuma istilahun khasun bi yahya ibn ma'in Wadda ina ga min atabil minah ya ishara ga wannan ko yawwa malam ya ce wa idha kana mun mun gane abin da ya fada a paragraph din nan ai yawa kaga thumma saqa min aqwali al-a'immati ma yubayinu annahum yaqsiduna wad'a ar-ruwati ala darajatin wa laysa bi mutasawina fil manzila sai ka wannan magana wa idha kana hadha yukhalifu ma dhakarahu ibn abi hatim fi maratibatihi fi maratibihi in ya kasance wannan ya saba abin da ibn abi hatim ya kawo a jerin sa fa innal imam ibn as-salah sha'mar ibn as-salah ذكر يا an laisa haka ne anna laisa hunaka ta'arudun fil haqiqa yace a haqiqanin al'amari fa babu ta'arudi a tsakanin su sai ka ji me yasa ya faɗi wannan yace li anna hadha hada al-istilah saboda wannan istilahin khasun bi ibn ma'in ibn ma'in wannan istilahin ne khas shi kaman hasan a gurin tirmidhi wadda ya rikita uh, malaman duniya malaman hadisi a wancan lokaci gane wannan ba sabi da wannan nasa nasabahu ila nafsihi khasa shi yasa ya danganta wannan abin maganan musamman ga kanshi amma amal ibn abi hatim amma aikin da ibn abi hatim yayi fa huwa mustakhlasun mustakhlasun tace ya kubuta lafiyayye ne min maqasid jumhur ya'immat al-jarh wa tadili daga abinda malaman hadisi manya-manyan jarh da ta'dil suke nufi fi itlaqi hadhihi al-alfaz daga itlaqin wannan lafuzan yace lafiyayyu ne ba su da wato ba wata datti ko kura a kanta كما أورد الخطيب رواية أخرى كما يدى شيخ خطيب يكاوت رواية توضح أن أبا الحسن ود تكي بيّن شاب الحسن الدار قطني قد فسر أغني قد فسر لفظ لين يفسر لفظ لين allazi mathalahu bihi ibnu abi hatim li'ula maratib at-tajrih ne ba yawa wadda ibnu abi hatim ya kawo ta a matsayin misali ga martaba na farko na tajrih shi layyin fassara fassarahu ya fassara ta bi anna ar-rawi alladhi yutlaqu alayhi dhalika rawin da ana masa itlaqi wannan lafazin la yakunu saqitan matruk al-hadith ba zai zama wadda wanda aka bashi ba a karban hadisin sa ba walakin majruhan bi shay'in la yasqituhu 'anil adala an yi masa jarhi ne da abin da ba zai share adalansa gaba ɗaya ba gane wannan ha wa biha wa ba'da hada bayan wannan bayanin kuma rawa bi sanadihi ya rawaito da isnadinsa ma dhakara ibn abi hatim fi maratib al-jarh wa tadil ibn abi hatim ya rawaito duna an yu'alliqa alaiha bi shay'in tare da ba tare da yin taliki ba kawai ya kawo maganganun shi maganganu da kuma rabawa da ibn abi hatim yayi kawai ya kawo su bayan yayi wannan bayanin yace to mun jire abinda a wato ko kuma mun ji abinda ibn abi hatim yadda ya rarraba haka ne ba wannan shine yadda ibn abi hatim yayi kuma ga kuma wasu wadanda suka yi maganganu wasu sun yi magana kamar naƙadi ne suka yi wa ibn abi hatim sai shamur bin salaha ya ce ai wannan ba ku gane abin da ake nufi ba ne saboda ai ga yahya bin ma'in da ya magana ga abin da yake nufi ta wannan istilahi ne khas tunda su malaman umuman ga abin da suke amfani to ba zai yi mace ibn abi hatim ya yi kuskure a nan ba gane wannan ba abuwa kuma ka ga maganar shi na karshen nan maratibul jarh din maratibul jarh akwai a'la akwai adna wato ibara ne kawai in ka ce adna da a'la hmm? ko kuma mu ce ashal da aghlazu shi zai fi fata fili shi ashal wannan shine farko ba wadda su in ka bar maratib na ta'dil har ka zo karshe to su ne first wanda za su bi bayansu to su wannan kaga kamar yadda yanzu ya gaya maka su ba ana nufin hadisan su san ba a karba ba ne wasu sifofi ne tare da su wadda ta kai a ki hadisin hadisinsu saboda shakku ne amma an samu dalilin da zai sa a karba hadisinsu wadda zai wato karfafa ka ko kuma karfafa hadisinsu to za ka karba gane wannan ba kuma waɗannan maganganu optimal mana ya yi ta ko ya gaya maka da ya raba sai ce maka wannan da wannan da wannan ana karba nasu wannan san ba a karba duk ya yi bayani a can malam ya ce al'imamu bin salah هو المحدث الحجة الفقيه الأصولي شيخ الإسلام أبو عمر تقي الدين عثمان ابن عبد الرحمن أكنبا تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي زوري الشرخاني تكاغا yace al-muhaddithul alfaƙihul usuli kuma ya ce shekul islam kuma a gaba ya ce taƙiyuddin to waɗancan ba a yin ƙarya can in an fada haka take mutum su waɗannan a lokacinsu hmm, ba masu digiri ba masu masters ba wanda zai buga kirje ce ni ina da masters babu ba wanda zai ce maka mu da muna da phd babu waɗannan su ne waɗannan karatun da suka yi da rubutun da suka yi yau a duniyan mu. yanzu ba lakabin da za ka ba su in ka ce musu professors mazalantar su ka yi saboda sun fi ƙarfinsu koyaya yi mana yanzu abu a cikin professor ma akwai na siyasa ko? yi mana za a ce maka wannan dokta ne a arabic hmm? amma yanzu za ka kama wuyan shi gam an hau ko ba haka ba to me amfanin lakabin shi yasa wasu malamai suka ce in ka gama digiri ko masa su ce maka wannan shaharatu zurfa shaharatu zur ƙarya ne kwalin nan ka je kai karatu a zaure shi yasa an baka yi karatun zaure ba ta je ka digiri ka yi masters in ka zo kakka sha wahala ka je ka nemi aiki ka je ka nemi aiki ka je university ko college ko wane ne ka je ka samu inda za ka karantar amma karatu irin na gida ba ka yi ba za ka yi ne hmm? ba ka yi ba za ka karantar ba zai yi ba amma aiki wannan daidai ne ka je ka yi aikinka gane wannan to waɗannan kaga shi malamin hadisi ne malamin hadisi ne kuma faƙihi ne kuma usuli ne daga din wannan lakabi ne na ilimi haka ne ولد سنة 577 في شرخان قرية قريبة من شهر الزور التابعة لإربل شمالي العراق شمالي العراق أريوا كو كو أريوا شيني شمال با يمين شيني كودو كو gabas da yamma kudu da arewa haka ba gabas din shine opposite shine no no no gabas nan yamma sai ka je daman ka ba dama shine kudu ko hagu ne kudu ikon Allah na gabas da yamma na ga ga ga ga fada mana gashi nan gabas nan nan fa yawwa shine abinda nake tambaya yanzu haka ne gabas da yamma arewa da kudu ne ko gabas da yamma kudu da arewa ne yawwa gidi fite anan iyala haka ne ba na turancin ma ba new ba ne mm. new haka ne ba Mm, agarai da kwakwarci a da zunumi ya <laughs> wannan irin abu da yaran makaranta suke yi zai haddace a wani abu a jere in ya gama hadda sai ya dauki alfahari na farko ya sa ta wani guri haka ake yi ba haka ake yi dama haka ne ba to shamalai larabci kenan in sun ce shamalai hmm? kun ce shi ne ikon Allah na'am ban ji ba arewa ko arewaci haka ne ba to muna samu mu bambanta tsakanin a ce shamala da shamalai haka ne in sun ce shamala ha to bangaren hagun kila maza ka fita daga garin ka je can wani yanki ne daban amma sun ce shamalai ko a cikin gari ko kusa da garin ba nisa tsakaninsu haka suke amfani shine shamalai al'iraq fanusi ba ilaiha sai aka danganta shi ga yankin lakin ishtaharat lakin ishtaharat nisbatuhu ila shahr zuhur wa kana waliduhu abdurrahman yulaqabu salahuddin mahaifinsa abdurrahman ana masa laqabi da salahuddin fanusiba ilaihi sai aka danganta shi ka Ibnu salah amma bardin din salahuddin daga ce ibn salah asali ibnu salahuddin Ibnu salahin to sara alaman bil ne gane wannan kamar wannan abdul muttalib na gane ba eh, kamar ne yulaqabu salahaddin fa ilaihi sai wa urifa bi salah sai aka san shi da ibn salah ash-shahr az-zuri nasha ibn salah fi baiti ilmin wa ri'asa kaga gidan akwai ilimi kuma akwai sarauta kana abuhu aliman jalilan kaman ibn hazan ba faqihan malamin fiqh ne mutabahhiran fi fiqh al-imam shafi'i wato shi kaman wato bujimin malami ne a fiqh na shafi'iyya tawallal iftaa wa urifa bil ilmi wal fadl ya kai mataki na da fatawa kuma an san shi da ilimi da kuma daraja fakana lidhalika atharuhu fi takwini ibn Uthman haka ne ba fakana atharuhu fi takwinihi fi Uthman saboda wannan ne ya kasance ya kaddamar ya kaddamar kuma ya zama da tasiri fi takwini ibnihi Uthman gurin tarbiya da kuma raya ɗansa Uthman ɗin saboda shi malami ne to ga kuma abin da ya dukufa yayi wa ɗansa haka ne ba kaga wannan su ibnu taymiya ma gidan malamai ne haka ne ba sai ibnu taymiya musawwadatu ali taymiya wannan littafi na ne usul ne daga ana kawo maganan mahaifin shi ana kawo maganan shi ai majalisin na mahaifin shi ne majalisin tafsiri mahaifin shi yana tafsiri da mahaifin ya rasu ana ce ana ma ta tabirga wane ne zai zauna a majalisin nan sai shi ce ni zan yi suka ce kai yaro karami ya ce ta ku gwada mana ku gani in ya yi to in bai yi ba sai wani ya hau da ya zauna aka gato wannan mafa kamar ma ya fi mahaifin sai aka ci gaba haka hmm. kaga wannan ita ce in ka zama malami to gidan naka ta zama gida ne na karatu da ilimi hmm. wannan shine abin da aka san malaman da da ita hmm. abdurrahman ibn al-qasim mahaifin shi gida ne wato kudi ne ya tara gida ne ma ya sayar sai bashi afwan abdurrahman ibn qasim ya bar gidan shi ya zo karatu matan shi tana da ciki ya zo gurin malik yana karatu har matan ta haifu yaron ya girma har yayi aure uban bai dawo ba kullum an ya tambaya za ce ka ya je karatu ya je gurin maliki karatu sai wani lokaci ya ce kai eh, ni zan je ganin nan in ga irin karatu ake yi ne sai ya tafi da ya je sai aka zo aka gayawa ibn al-qasim an kana karanta su ziyama za ka je sunan shayi ibn al-qasim da ɗalibin malik ne to sai aka zo aka cewa abdurrahman e ga wani ya zo wai shi ɗanka ne irin ku ɗaya ka je ka gani da ya fita shi ɗan shi ne sun ka so juna sun ɗan yi kuka kaga ba an dade ba ga juna ba ba taba ga juna ba ma sai cewa uban to yaya za mu koma ya ce ina za mu koma mun nan ne gurinmu in kana so zaune in ba ka so kuma ka tafi mun nan ne gurinmu amma daga baya imam malik da ya ga ya yi karatu sai ya ce kai eh, ta ci ka tafi tafi karin ko ka je ka karanta? sai da aka kore shi kun ya bar gurin to kaga shi ma malamin suhnun ne mai mudawwana malamin suhnun shi ɗalibi ne ga ibn al-qasim ibn al-qasim kuma dalibi ne ga imam malik shine ba suhnun in ya zo karatu gurin malik afon eh, abdurrahman ibn al-qasim a wani gari ne daban shi ibn al-qasim in matsala wato matsala ta zo gurinsa bai gane ta ba zai rubuta tambaya ya aika imam malik ya rubuta wasiƙa ya ce ai ga jawabi sai shi suhnun ya dauka ya gani sai ce ikon Allah imam malik yana da rai wannan rubutun shi to ba talauce ba me za ta ajiye mu a nan ga uban shi ma nan me za mu yi daɗa kaga haka suke yin karatu su ɗin kamar sun nasar irin wannan su tabakatu shafi'ayya da sauransu in kana karanta littattafan nan za ka samu irin waɗannan labarai na malaman nan yadda suka yi karatu da kuma yadda suka raya yaransu suka yi karatu kaga da yadda zamani take tafiya kuma irin iskan da take kadowa ah. eh. wato rashin himmantuwa da karatu rashin himmantuwa da ilimi shaidan mana tare da kai ka fara neman ilimi ka dan samu a dan san kana da wani abu na karatu shaidan mai zo saboda kai gashi kana da ɗan karatu wasu suna da wani canji a gurinsu sai kai man ka yi hankali ba sai ka fara kallon canjin da yake gurinsu ka fara kallon kuɗi kenan sai abin da ya kamata ka himmantu da ita na karatu ka bar ta ka je neman kuɗi to in ka shiga can kai malami abin da babba wanda ya kamata ka himmantu da ita a wannan zamanin namu karantarwa ne ba marubutu ba an fi bukatuwa ga karantarwa fiye da rubutu saboda yanzu gwagwarmaya ake yi na a karantar ba gwagwarmaya na rubutu ba abinda wasu suka rubuta ma baka ma san sun rubuta ba ko baka ma san sun rubuta ba to kai abinda ka rubuta ba a san ka rubuta ba kuma kana rubuta wani to me za ka yi hmm? tun da ga ɗaliban ba malamai e to ku zauna ku karantar kai malami ne eh, ka yi hakuri ka yi sacrificing wannan mitin da ake ka da wannan seminar da wananin da ake neman ka ka daina ka bari wasu su je su yi kai ka zauna ka karantar ka ka da rayuwanka sai a samu ɗalibai amma ba ka zauna ka yi ba in ka biya wadancan ko sai a ce kai ne chairman a guri kaza kai ne za ka yi chairing abu kaza kai ne director a nan kai ne wane ne a can shi kenan sai su cinye maka lokacinka karatun da kai ta tafi a banza gashi nan ana jin ka kai malami ne amma an ce maka an dimke ka an shaki wuyanka gam an ce kawo ɗalibi biyu wadda kai karaya su Allah sai yanka ka gurin ga sunan naka amma yana ɗaliban babu ta mai amfanin karatun babu saboda haka in ka karatu ko in kai talibul ilm ne yanzu ma ka sa a ranka wato you cannot do two things at the same time wato kai za ka more duniyan kuma ka more ilimin wannan wannan ilimin alai ba zai yi ba saboda yanzu misali kai malami ne kana da ɗalibai kana karantarwa amma kana da abokai wannan zaka je aure wannan zaka je suna wannan zaka je ku yi hira can kuma ana neman ka zaka je kai bikin nan da sauransu to yaushe zaka zauna ka duba wani abu ka zo ka karanta ba zai yi ba saboda haka a cikin biyun sai ka ɗauki ɗaya gane wannan ba eh. amma dai kai talibul ne ka san ba ka da niyan ka zauna ka rubuta wani ilimi ko ka zauna ka karanta kuma kana neman ilimi irin wannan to wannan contradicting na kanka kake yi saboda wannan ba sallah da azumi bane a cikin ta eh ko wannan gurguzun ilimi ne a cikin ta eh, wannan na ɗaliban ilimi ne kawai yanzu wannan ka saka lasafi ka fara karantarwa masallaci in mutum da biyu sun zo ko sati mai zuwa hamsin za su zo bayan lokaci za ga mutum ashirin ne da kyar ranar da za ku gama littafin mutum goma sha biyar biyar din ma a cikin goma sha biyar biyar da da suka wasa ne wasu sun ji labari suka zo kowa gaba ranar laraba da alhamis muna yin karatu bayan isha ranar da muka fara karatu ɗalibai na ga sun kai talatin yanzu mu nawa har da ni din nawa ba mu fi shida ba duk sun gudu dama karatu haka ne wato aikin nan in kai kace ni ilimin ne na saka a gaba wato farko ka yi wa kanka kiyamun laidi tukuna ka san wani irin aiki ne ka saka a gaba inda manzon Allah ce kula zai da ado ilallahi ala basiratin ana wa man tabani kai man tabani din ka dauka ko sai ga shi ya yayi shi ya yayi manzon Allah da yayi kasuwanci da sauransu amma daga baya shi da sahabbai da suka hadu sai sahabbai suka dauki duk nauyin da'awar hmm? shi sai karantarwa sai wa'azi sai fadakarwa yake yi to a nan zamanin yanzu kai malami sai ka yi hakuri ka dan nemi kudin ma sai ka nemi kudi ka karanta bokon da karfi fa ita ma in zai yi har ka je ka zama profesor ma amma yi na addini ka saka wato kai ka dauki ilimin bokon kaman garkuwa ne kuma ado ne ga karatun da kake yi na addini saboda su 'yan bakon in sun zo kana daidai da su wasu ma har kafi su ma in zo addinin kuma sai dai su saurare ka ko ko shi professor ne mai yayi a addini in kai magana sai ya saurare ka wani ma in kai ba zai ma gane abin da kake nufi ba amma an zo bokon kuma daidai kuke tafiya duk abinda yake yi kai ma za ka iya yi ka ɗalibin ilm a wannan zamanin in ka sa a ranka za ka karantar ka yi da'awa to ka sa a ranka ko ba ka yi lo ba ka saka a ranka wani lokaci diploma ko na lo wannan za ka je ka yi ta ka sa a ranka saboda dole ka san dokar kasan wane irin maganganu za ka yi me ya dace ka yi magana me ya dace ba za ka yi magana me ya dace ba za ka yi magana a kanta ba haka ne saboda kai in dai dawon ne za ka yi ko wani lokaci dole ne za ku samu spark da wasu in kun samu to kai ka san wani irin bullo a dama kai kai dama ka san dokar kasan hmm? waɗannan abubuwan dole sai an yi su fa saboda in ba ka yi ba to abin ba za ta tafi daidai ba ne gane wannan ba to wallah mustaan irin wannan maganganun da yin fara tana da sauwo. amma kuma dole ne a yi ta saboda in ba a yi ba wani ba zai ma san dama haka ne ake yi ba ba zai sani ba saboda haka a cikin karatun dole irin waɗannan maganganun su zo mana ya ce na sha'abin salahi fi baiti ilmin wa ri'asatin kana buhu aliman jalilan faqihan mutabahiran fi fiqh limam shafi'i tawala al-ifta wa urifa bil ilmi wal fadl fa kana lidhalika atharuhu haka ne ba fi takwin ibnihi uthman fa akabba ala ad-dars yaddu kufa kenan وطلب العلوم والمعارف وكان له في توجيه والده وشخصيته خير عون وتشجيع kenan wakana ya kasance lahu ga shi fi taujihi walidihi da ishara da kuma umurni na mahaifinsa wa shakhsiyatihi da kuma wato kwarjini ko haka ne ba wa shakhsiyatihi khayra aunin wa tashji'in mafi alkhairin taimako da kuma tashji'in zaburarwa haka ne ba فقرأ عليه الفقه أغا فقه ما يقرأ فقه أقول ما هي في سنة فما لبث أن رسخ في الفقه قدمه ها سيسا مكفا سيوا علم فقه كان ثم أرسله والده إلى الموصل يطلب العلم على شيوخها سيد تورا شجر موصل ينا نيمان من أقول ما لما فحصل العلوم بأنواعها الفقه والأصول والتفسير والحديث واللغة وغيرها kaji ilimin da ya tara yi eh, ma dole za ka zama haka fa eh, ilimin a hade suke shi tautawai rumaya ilimin haka suke eh, fiqh usul lugha tafsiri waɗannan abubuwa duk sai ka tara su saboda in ka ce ina so in gane wannan aya larabci aka rubuta kana bugatan lugha ka gane bina na kalman da me take nufi da sauransu waɗannan abubuwan duk hade suke kuma kaga karatun da shi yayi thumma rahala ila albilad kaga imam al-imam shafi'i yana karantarwa ya tuntubin harshe ne yace oh ni imam shafi'i wannan lafazin na kuskure ta wannan akwai matsala sai ya rufe karatun yaje karatu kuma karatun ina je gangariya kenan gurin larabawa nan kauye ne ya tafi yana bin su ya iya kalmomin larabcin a haka ne ya yi karatu sai sake zuwa ya sake zuwa ya bude makarantar sai ci gaba da karantarwa mun ji wannan ba ثم رحل إلى إلى البلاد الإسلامية لطلب العلم وقد كانت رحلات حكني به حكني رحلة رحلات حكني رحلات ابن الصلاح واسعة وتيا وتيا وتشين لينكرات السنة هذا فادي Shamilat معظم عواصم الإسلامية العلمية ta tattara manya-manyan garuruwa na musulunci wadda suke a cike da ilimi rahala ila baghdad thumma ila khurasan ma wara an-nahri kenan thumma ila biladi sham wa dhakara al-uluma kenan ya zo na yayi muzakara na ilimi tare da ɗaliban yan uwan shi na muzakara wa talaqa an shuyukh ya samu ya karatu gurin malamai wa uniya fi rihlatihi hadhihi bi ilmi hadis ya himmantu da ilimin hadisi da na gaya muku ba uniya zai suna amfani da ita mabni al majhul amma sana mabni al ma'lum ne gane wannan ba uniya bi tadrisi ya himmantu da karantarwa gane wannan ba uniya fi rihlatihi hadhihi bi ilmi al hadisi wa fununihi inayatan khassa himmantuwa wadda take kebantacce na musamman kenan fasami'a min a'immati hadha sha'n hatta rasakha qadamuhu fihi ya je samu malaman hadisin yi karatu a gurin su har ya zama ginshiki da a cikin wa kanat bilad ash-sham zakhiratan bi ma'ahid al-ilmi wa jami'atihi zakhiratan a cike haka ne ba bi ma'ahid al wa jami'atihi akwai majalis na ilimi da kuma jami'oi kai ana baka shahada su a wancan lokacin menene shahada ijaza ijaza da sauransu waɗannan su ne shahadat nasu وكانت بلاد الشام ذاخرة بمعاهد العلم وجامعاته وقد ترسخت فيها مدرسة فن الحديث وعلومه ilimin hadisi makarantar fanni na hadisi da ilmominta ta samu gudun zama bi fadli a kibarin bi kibarin da falalan malamai manya-manya waɗanda suka gabata fi muqaddimatihim a gaba-gabansu al-imam al-hafiz abubakar ahmad ibn ali al-khatib baghdadi wanda ya rasu hijira na da 463 alladhi kana hajar min baghdad kaga shi ma hijira ya bar garin baghdad shi khatib al-baghdadi fa wa hamala ma'ahu mu'allafatihi sai ya tattara littattafansa wa nafa'isa kutubihi da littattafansa masu daraja ila dimashq zuwa garin Dimashq liyadha fiha gharsa ilmi alhadith saboda ya je ya dasa ilmin hadisin nan haka ne ba liyadha saboda ya aje fiha gharsa ilmi alhadith wan ilmin hadisin nan abinda yake nufi da gars wannan kaga yace yadha kaman kai ne ka je ka tona rami ka sa ruwa sai ka sa menene sire ko menene iri iri iri kusi yawwa iri ko in ka sa ta ka rufe ka tafi ai kai ka san abin da ka saka ko daga ba mai zai yi sai fita sai ya habaka ko shine liyada fiha gharsa ilmi alhadith alladhi wadanna ma ya fita ya girma wata tara'ra'a haka ne ba ya habaka kenan in ka ce ra'a, ɗa ne ya ɗan yi girma ya fara bunkasa kenan ya fara shiga abin nan wato ya fara shiga zukatan waɗanda suka haife shiga shi yaro ya fara abin nan nasu wata rara amin ba'adu wata kamala kenan da bayan da shi khatib bagdadi ya tafi ne ilmin nan ya haɓaka sai ya zama yadda ya zama hatta kana min simatil ilmi bi hadhihi albiladi harasa Allah ta'ala hay ta kasance alamomi na ilimi ne a wannan garin shi ilimin hadisi kenan ilimi ne mai daraja sosai a garin thumma alqa ibn salah asattir hal ibn salah sai yes wato ya aje sa na yawo kenan asattir hali alqa asattir hali ya daina yawace yawace ya bar sandansa na yawo fi sham a garin sham kenan ya zauna a garin sham daramtam kenan wa makata fi biladiha fi biladiha fi dimashqa a cikin sham din a garin dimashqa ne ya zauna wa hunaka na najmuhu to anan fa tauraron sa ya fita wa zaharil ayali ayani fadluhu falalansa ta bayyana ga idanun mutane fa akabba ala nashr ilmi sai ya dukufa ga wato yada ilimi wa kitabati tasanifin nafi'a ya rubuta littattafai masu amfani fi mukhtalifil ulum a ilmomi masu daban wato ilmomi daban-daban wa kana fil hadisi aw hada zamanihi a ilimin hadisi kam shine wato wato wanda ya kadaito a zamanin sa kenan ba ba irin shi a zamanin shi wa fadda aqranihi a cikin waɗanda suke daidai da shi ba za ka samu irinsa ba fa an hul muhaddithun wal huffaz manya manya sun karba daga gare shi wa rahalu ilaihi sun yi tafiye tafiye saboda su zo su yi karatu a gurin shi dama haka ne malami in yi bunkasa an san akwai malami a garin to a garuruwa daban-daban ya ɗaliban ilimi za su zo saboda su yi karatu saboda abinda za su samu a gurin shi ba za su samu a wani a garinsu ba haka ne ba yawwa وكان في الحديث عفوا حتى أصبح لإحاطته واكتماله في الحديث وفنونه إذا أطلق الشيخ في علماء الحديث فالمراد به هو حتى أصبح هو ني. حتى أصبح حريك سنجي لإحاطته واكتماله سبيل تاراوة دكما شكا في الحديث علم الحديث وفنونه دفنون انت إذا أطلق الشيخ أن أي إطلاق لفظ شيخ لنا في علوم الحديث علم حديثي فالمراد به هو أنا نبي ابن الصلاح نعم وإلى ذلك أشار الحافظ العراقي عبد الرحيم ابن الحسين إيه جارة صاحب الألفية بقوله بقوله فيها وكلما أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا من الصلاح مبهما نعم. كذا yace in na itlaqi lafazi na shaykh to ba ba wanda nake nufi sai dai amr ibn salah yace wani wani guri ma zai ce maka qala ne qala ba zai faɗi fayil ba kenan amr ibn salah ne in shi ne sai ce maka kultu haka yake yi a littafin sa kenan mala yace wa haka wa hakaza iktamalat lahu al-imamatu fil ulum a haka fa ilmu wato limantaka ta cika ga shi amr ibn salah a ilimi wata wallari a sata tadrisiya sai ya zama shine a gaba gurin karantarwa la siyama alhadith wa uluma musamman ilmin hadisi da sauran ilmomi wadda take tare da ilmin hadisi wa آتاه الله القبول في الناس bihi الانتفاع به فتخرج به علماء أئمة في العلوم عامة وفي الفقه والحديث خاصة Allah madaukin sarki ya bashi karba gurin mutane mutane sun yi hannu biyu da shi wala a bihi kuma Allah ya aje abun da za a yi amfani da ita na ilimi tare da malamin nan da bihi ulama'u imma sai aka samu manya-manyan malamai daga wato waɗanda suka yi graduating daga gurin shi a ilmomin nan amatan dukkanin ilimi wa fi fiƙe wal hadisi hasan musamman kuma ilimin fiƙe da hadisi hmm. ka gani ga karantar wanda ya yi. kenan yana karantar da lugha yana karantar da hadis yana karantar da fiqh yana karantar da tafsiri duka amma takhassus na shi shine fiqh da hadis kenan kan muhaddisun faqihun ne kuma kaga cewa yace usuli to ba dole bane kai karatu shi yasa kai talibul ilm a hadisi a hadisi dole ne ka karanta wannan ko alfiya na suyuti ko alfiya na iraqi ka haddace ta in ba ka son haddafa tafi ka je ka karanta tadribul rawi a cikinta akwai amma dai in mu ne za mu tilasta ka dole sai ka haddace ta ba ta dribin rawi ba ta dribin rawi kamar ka karanta wadancan karatu haka eh, ardan kawai za ku yi akwai wata matsaloli sai ku tattauna in ka je usul ba kana najeriya haddace maraƙis surut ka samu karanta daga ka haddace ta ka iya usul ba wanda zai zo ya harare ka hmm? ne wannan haka su luka ma an kaje a garin nan su makamatul hariri su maksura na ibn durait su lamiya na shamfara su muhallakatu saba'a in kayi gaba su albayanu wattabiyin da adabul katib waɗanda littattafai duka akwai amma an ka karanta wasu a ciki shikenan a na hawa ma dole ka haddace wannan littafin albiyan ibn malik kuma abin da nake nufi ba kai sai zaka da littafin ba malami ai ya sani sannu a hankali ne zaka je littafin nan ga waɗannan fannoni in ka dara waɗannan littattafan da muka faɗa ka karanta su ka gama da fannoni nan gaba menene karshe abin da za ka zauna kai aiki kai ta aiki kansu shi shine hadisi da tafsiri da shi shine wannan harka mutu shine abin da za ka yi amma waɗancan babu bukata da dama kana bukatan abin da zai haskaka maka ne gane wannan ba waɗannan abubuwan dole ne za a yi su to almusta'an malam yace توفي ابن الصلاح في شهر الربيع الآخر فكان يبا سنة 643 أجرين دمشق ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر رحمه الله ورضي عنه أجرين دا أكب النشي ما ليش مؤلفات للتفن يربطها ترك ابن الصلاح تصانيف كثيرة في أنواع في أنواع من العلوم هكذا يبا نوع أنواع به abda fiha jami'an tahqiqatin jayyida ya bayyana a cikinta wato tahƙiƙatin jayyida abubuwa na ilimi masu kyawu wa fawaida badi'a fa'idodi waɗanda suke ba'a gabace shi a irin wannan salon ba fa'awwala alaihi ulama sai malamai suka dogara ga ita min badihi a bayansa wa ta maduha sai suka ɗauke ta madogara ومن ومن أهمها مما وقفنا على ذكره أشكل تتفنسى ودى سكا في مهمنش ودى موموكا سامو وكموكا إيا كاوسو أولنا للتابين طبقات الفقهاء الشافعية الأمالي فوائد الرحلة سيشي مالم إيا تعليق يتشي مكا هو كتاب ممتع للتابين ما يبين شهوة جمع فيه فوائد في علوم متنوعة قيد فيها da fi rihlatihi ila khurasan lokacin da ya tafiya garin khurasan ne ya rubuta wannan littafin kamar wadda akwai wani littafi na al-ithubi na ga namun ta sunan littafin shi ma haka as-samina ko al-fawaidu as-samina wancan littafin menene wani irin fannin littafin abubuwa masu amfani ne kawai zai magana akan usul wani abun da ya ga yana lungu zai cire ya fada sai zo kan fiqh sai je kan hadisi haka a tare abubuwan suke kuma masu mai amfani sosai wadda baka bukatan malami ka je ya karantar da kai wancan littafin malace adabul mufti wal mustafti suratul nasik fi sifatil manasik sharhul wasit fi fiqh shafi'iyya al fatawa sharh sahih muslim al mu'talif wal mukhtalif fi asma'ir rijal ulumul hadith زيادات ala الصلاح على ابن أبي حاتم في ألفاظ الجرح ƙare-ƙaren da ibn salah ya yi kan lafuza na ibn abi hatim وكان ابن الصلاح أول من أشاد بتقسيم ابن أبي حاتم وبإجادته فيه mallan ya ce shi amur ibn salah awwala man ashara shine farkon wanda ya daga kenan ya bayyana bi taqsim ibn abi hatim ya bayyana wa bi ijadatihi fihi kuma yayi magana akan cewa abin da yayi yayi kenan ya jinjina masa shine farkon wanda ya jinjina masa فقال في مقدمته عن الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل أشكين للتابين سنن يجي وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل فأجاد وأحسنه kaga yayi kyautata kuma abin da yayi yayi abin da yayi din tayi وذكر أنه يوافق ابن أبي حاتم على ترتيبه كما يبياني يعني شيء وشيفا يدي وطي يا يددا أبن ابن أبي حاتم يي نجيرين نربا وندين دين غلفوزنا وإن كانت له إضافات في الألفاظ ضد ريشي ابن عمرو بن الصلاح ينا لكاري كارين لفوزن دا يي قال سيجي ونحن نرتبها كذلك زامو جيراتا يد تكي ونورد ما ذكره زامو كاو أبو ونرأي أنبتا amma wa nudifu ilaihi za mu kara a kai ma balaga na fi zalika abinda ta isa gare mu an gairihi ga kuma bayan shi ibn abi hatim insha Allah kaga maganan da yayi kenan Taksim da yayi mu matai mana amma akwai lafuzan da shi bai kawo ba mun ji ta mun karanta ta a wasu gurare wadda za mu kara ta kai ko ba da hada bayan wannan zakar ibn salah haka ne ba ma qalahu ibn abi hatim fi al-martabati al-ula sai ibn salah ya ambata abinda ibn abi hatim ya kawo martaba na farko min alfaz at-ta'dili thumma aqqaba ala dhalihi ala hadhihi al-martaba sai ya bi bayan wannan martaban haka ne ba bi ziyarati arba'ati alfazin da qarin lafuza guda hudu alama da karbun abi hatim wahiya ya kara thabtun hujjatun hafizun da dhabitun kaga lafuzan da shi ibn abi amr ibn salah ya kara a martaba ta farko ثم ذكر ابن الصلاح المرتبة الثانية سيشي أنبت مرتبة تبيو عند ابن أبي حاتم ولم يزد عليها ألفاظا باب دا يكارا ولكنه شرح قول ابن أبي حاتم سيبين مغنى ابن أبي حاتم فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه أولا مغنى ابن أبي حاتم يدن يشرحي أكنته faƙala shi amur bin salah ya ce hada kama qal wannan kamar yadda ya faɗa li anna hadhihi al-ibarat saboda waɗannan lafuzan la tush'iru bi sharitati ad bata, ba ta jiyar da sharaɗi na ƙarfin hadda fayunzaru fi hadithi wa yukhtabar saboda haka za a yi nazari kan hadisinsa kuma a yi bincike a kanta mu gane wannan magana وقد عرفنا ابن الصلاح طريقة taktibari ضبط الراوي هذه to kaga fayundaru fi hadithi wa yuktabaru to yaya zaka yi ikhtibarin yaya zaka yi binciken malam yace ibn salah ya karantar da mu ya gaya mana yaya zamu yi ikhtibar na dhabt na rawi din fa qala yace بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان سيم إلى أكري رواية شيء رواية ما سو هدى سكي من يمن فإن وجدنا رواياته موافقة أم سامنا شتدا شد الناس ولو من حيث المعنى كودا قول معنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب كما ما في يوم أيوة لوكتا ناشي ينا داجي واد ناسو walmukhalafatu nadira sabawan tana da karanci sosai arafna zamu sai mu zamu gane hina idin a wannan lokacin kaunahu dabitan tabtan to wannan fa amantacce ne kuma yana da hadda cewa in wajadnahu kathiran muhalafati lahu mun gano shi cewa yana da yawan saba musu arafna arafna ikhtilata dabtihi to anan zamu gane to ikhtilati na haddansa haddansa tana da matsala walam nahtajja bi hadisi ba za mu kafa hujja da hadisin sa ba to tunda kaga yayi kuskure to sai ka samu wasu kaga nasun ta dace da nashi to nashi ya zama maka i'tibar da shahid gane wannan ba kenan wannan ba zai yi kai amfani da hadisin sa a usul ba ba ilimin usuli ba fa to an nazari. ta tabayyana lana anna dabt rawi ghayru kamil bayan da mun yi nazari kuma ya bayyana gare mu haddan mai riwaya ba cikakke ba wahtajna ila hadithin min hadithihi kuma mun bukatu ga wani hadisi cikin hadisansa ila tabarna zalika alhadis to zamu yi la'akari da hadisin nan wa nazarna sai mu yi bincike allahu aslu min riwayati ghairihi shin wasu sun ruwaito hadisin nan banda shi aula ko kuma babu fa in kana lahu aslun in ya kasance yana da wasu wadda suka ruwaito ta akhadna bi dhalika alhadith mutaba'atan aw shahidan kaga zamu karba hadisin sa a matsayin mutaba ko shahid yanzu kenan wannan maganan da muka yi takrar ne na bayanin da dazu muka yi ko to mala yace wa zakara ibn salah almartaba athalithata wa lam yu'aqib alaiha ya ambace martaba ta uku amma ba abin da ya fada akanta gane wannan kenan martaba ta ukun da ya ambata shi ya ga shi ma wannan shine abin da iliminsa ta bayyana masa wa martabatar al-martaba rabia wa 'aqqaba 'alayha bima yashrahu 'ibarata salih al-hadith ko kuma salihul hadith in kana in arata al-hikaya ya ambaci martaba na hudu sai ya bi bayanta da maganan da za ta fassara maka ma'anan salihul hadith فروى عن أحمد بن سنان يروي تلقى أحمد بن سنان قوله كان عبد كان عبد الرحمن ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي يا كسان ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث ربما جرى ذكر حديث الرجل وانما maganan زامي متفسر mata ربما fi جرى ذكر ذكر حديث الرجل فيه ضعف wato ya gudana ambaton hadisin wani wanda yana da rauni ko kuma rubbama jara dhikru hadithi rajul fihi dhafun so da yawa za ambaci hadisin wanda yana da rauni wa huwa rajulun saduqun kuma shi mutum ne amintacce mai gaskiya fa yaqulu sai ya ce shi ibn mahdi rajulun salihul hadisi mutum ne mai kyakkyawan hadisi to salihul hadisi a hausa kyakkyawan hadisi za ka karba ko ba za ka karba ba a hausance a yi sabis ko? amma kaga fi dafin ne saboda shi ya sa ne man za mu karanta littafin ba ba zai yi ka ɗauki lafuzansu a hausance abinda take nufi sai ka ɗauke ta ba zai yi ba ne sai ka ji su din mai suke nufi an gane wannan ba saboda haka karka karanta littattafan su ka ji maganan su ka ce wannan ga abin da suka fara sai ka je ka zabga akan wani mutum an gane wannan kuma anan akwai abin da ya kamata mu yi la'akari kaga maganan riwayanta aka yi ba lafuzan fassaranta ma riwayanta aka yi kaga magana ibn mahdi riwayanta aka yi ba haka kawai aka kawo ta ba kenan fassara na salihul hadisi ma kaga fassaran da aka mata riwayanta aka yi ne ga manyan abin da suke nufi ga abin da suka fada anan ne za ka san cewa abin kenan yana bukatan ka karanta ka san me suke nufi gane wannan ba ثم salahi ابن الصلاح مراتب الجرح ولم يزد على على ابن ابي حاتم shay'a. ya kawo maratib na jarh din ba abin da yayi haka ya bar su kenan ki kaga kenan ya dace da nashi nashin ma ya dace da nashi wa kada zakara sharhar dara kutuni rikaulihim layyinun amma ya bato sharhin da dara kutuni ya yi wa lafazi layyinun wa kada saba ka an zakar na zalika inda ma bayyana ma kala hulkatubu fi marati bil jirhi wata ya ce mun faɗi wannan a da lokacin da muka kawo maganan khatibul baghdadi gane wannan ba kama annahu zakara aidan kawla ahmad ibn salih kama yadda ya ambato maganan ahmad ibn salih إنه لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه أكن يبا وأجمع لرده فهو فهو كارد أكا يتبع بيقوني سيكو كاما بايا وأجمع لضعفه حقا نيكو قول تركه فهو كارد آه، آه. mun dai gane waɗanda suka yi ijima'i malaman hadisin ijima'i suka yi akan zahir da sai ce fulanin matukukun gane kaga anan shi maganan Ahmad ibn Salih hula yi yutraku hadisun rajuli hatta yajtami al-jami'u ala tarkihi kenan sun yi jima'i guri akan kan shi ba layyunin ne maturukun ne ai wa qawluhum fulanun da'ifun la yani tarka hadisihi in sun ce fulanun daifin baya nufin barin hadisinsa mun gane wannan in sun ce fulanun daifin ce baya nufin an ki hadisinsa kulliyan fa mun ji magana nan ko ya salisu <laughs> kaga abin da yake nufi a nan ba kada ka ji da'ifun menene mai rauni fulanun da'ifun Ba ya nufin an bar hadisinsa gaba da fa a'a suna nufin yana da rauni kai hankali fa karka je ka ɗauko abin da ya yi kuskure cikin ta to ya zan yi ka je ka nemi shahid ka ka nemi dalili akan wato ka samu tabbaci kan maganansa daidai ne to in ka samu amintacce ya ruwaito hadisi hmm? to ba wancan bane zai zama shahid shine zai zama shahid ko mutaba ko shahid ko yawwa to shine abin da yake nufi amma wanda sun yi tarayya kan da'af sa shine matrukun din amma wanda ba su yi jima'i ba fa to ba zai yi kabar hadisin sa haka ba وبعد ذلك أورد ابن الصلاح ألفاظا استعملها أئمة الجرح والتعديل لم يذكرها ابن أبي حاتم سيكاو وسلفزا ودى ابن أبي حاتم بيكاو با malaman hadisi حديث سنة أمباني دهيتا ولكنه لم يحدد مرتبة كل لفظ مرتبة كل لفظ أما شيء كما ابن صلاح أبن دي يي كوي جدوايني يكاو كاو لفظا ني بيساكا سوشيكين مراتب با فلان وهذه الألفاظ هي فلان قد روى عنه الناس ما لما حديث سنة فدين هكا فلان وسط فلان مقارب الحديث فلان مضطرب الحديث فلان لا يحتج به fulanun majhulun la shay'a laysa bidhaka warbama qila laysa bidhaka alqawi fihi aw fi hadithi dafun ma a'lamu bihi ba'san waran lafuzan shi amrun salah ya kawo su amma bai saka su cikin wani martaba ba wa yabdu zaka gane a yadda ya bayyana annahu utamada ala an al-arifina bi hadha al-fanni kawai kajifa shi amr ibn salah ya dauka kawai waɗanda suna da sanaya akan fannin hadisin qadiruna ala ilhaqi kulli lafzatin bi martabatin min al maratib allati dhakaraha muwafiqan ibn abi hatim fi amalihi kun ji larabcin wato abinda yasa shi amr salah ya kawo waɗannan lafazan ya zuba su haka shi kawai ya dauka to in kaga lafazan nan in kaga maganganun ibn abi hatim za ka iya ɗauko kowane lafazi sai ka saka ta inda ya dace da ita oh <laughs> kaji abin da ya yi yawwa wa ya budo hafan wali hada saboda wannan kala aqiba zikiriha ya ce bayan da ya ambaci waɗannan lafuzan wa ma min ha? wa min ashbahiha illa wa lahu nazirun sharahnahu au aslun asalnahu yatanabbahu insha Allah ta'ala bihi alaiha yutanabbahu insha Allah ta'ala bihi alaiha kaji fa yace kuma min lafza ba wani lafazi min ha cikin waɗannan lafazan wa min ya da makamantansu illa wa lahu nadhirun sharahna akwai wanda yake daidai da shi wanda mun yi bayani a kansa aw aslun asalna ko kuma wani ka'idan da muka ajeta yutanabbahu insha Allah ta'ala bihi alaiha da wadancan ne zaka gano sauran kenan wanda lafazan da aka kawo maka da su ne zaka duba wanda aka yi bayani akan su sai ka ce ai wannan ga gidan shi wannan ga gurin shi to amma kuma sauran malaman ba su bar mu haka ba وقد بين الحافظ العراقي مراتب هذه الألفاظ في كتابه التقييد والإيضاح a cikin littafin nan al'alamatu iraqi ya zo ya ɗauka waɗannan lafuzan ya sa su inda ya suka dace da kama sayati kaga kuma nan ma ba barka ba kamar yadda gaba malam yace zai kawo maka walam yaktafi al-iraqi bi hadha al-allamatu al-iraqi bai wadatu da wannan babbal ra'a shi ya gano cewa annabi salah qad ahmala min alfaz at-tawthiq wal jarh akthar mimma zadahu ala ibn abi hatim shi ya ga amr ibn salah din ma akwai lafazan da ya bare haka ne ba wa ra'a an yudhifa ilaiha ma yuhdiruhu a gane ba ma ya haduru hu min al-alfa lafazin da ya iya tsina su yace ya ga ya kamata ya rubuta su hatta tu'rafa wa dubata kama yaqul saboda a san su kuma a haddace su a gano su mala yace wa yumkinu ruju'u ila hadihi ziyarati fi taqiyidihi ala muqaddimati bin salah غير أننا نريد أن نقول إنه لم يكتف بزيادة بعض الألفاظ في المراتب ولكنه أضاف مرتبة خامسة إلى مراتب الجرح الأربعة عند ابن أبي حاتم وفي هذه المرتبة الخامسة عنده ذكر أنه يندرج تحتها من الألفاظ فلان وضاع فلان دجال ما لا يشي زيه mutum ya koma ga wannan kare-karen da shi ibn salah hafan eh, al'alamatul iraqi a cikin littafinsa a taqyid wal ne ga yayi aiki a litka kan littafin ibn salah ne amma dai mu muna so mu ce maka innahu lam tafi bi ziyarati ba'd al fil marati bai wadatu da kare wato kare wasu lafuza akan kowace martaba ba amma yake walakin a adafa martabatan khamisa akwai martaba na biyar da ya kara ma a cikin littafinsa ila maratib al-jarh al-arba inda ibn abi hatim ibn abi hatim maratib a gurin shi hudu ba shi al-alamah iraqi ya kara na biyar kaga ibn salah ma a hudun ne ya bare amma shi eh, al-alamah iraqi at-taqil wal-idah a cikin ya mayar da maratib sun zama biyar bayan kara lafuzan da yayi ma وفي هذه المرتبة الخامسة مرتبة نبيار ذكر أنه يندرج تحتها من الألفاظ سي أنبت ورنا لفظا سود سو دجال فلان دجال فلان وضعون أكبر نبي نن ننزاس الشقة وعلى الرغم من زيارته بعض الألفاظ على ابن أبي حاتم وابن الصلاح تاريدا كاري كاري لفظا دقيق ابن أبي حاتم ابن ابن الصلاح فإنه أشار كما أشار ابن أبي حاتم من قبله إلى أن هناك ألفاظ أخرى يستدل بها يستدل بما ذكره عليها sai shi ma ya ishara ga wasu lafuzan da kaji fa shi ma akwai lafuzan da ya ishara kamar yadda ibn salah ya ishara ya ce shi ma akwai lafuzan da ya ishara wadda ya ce in kaga warancan kai ma za ka san da za ka saka su <laughs> to mu sai a nan mu na gaba in mun sai mu tashi kan الحافظ الذهبي ده وربع يرم دباشي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Ada majelis tahu? أنا rakam يا ada? Oke. Okay.